megtanulnak a kiállni. Máshol nem lehet. Meg kell nézni. Ott van kutya. Ott van kutya. Mit a kutyádra? Ámítessa, nem? Igen. Ő kell, kell. Ahol jár. Gracias. mondom, hogy itt vannak.

back up. nem volt vissza. Ja, be kellett tenni, és akkor megjelent, mindig átvájtál. Itt a felkeltítve most sem. Amit a van ez nincs semmit a nyelven. Akár merre én Először tudom, én is hajtottam. Fókusz, fókusz, utána valami rángatásokat, és mindent nem engedik ki poligónban, nem rángatta még, nem ellenőrizte. Rángat, meg rúgdod, meg érted. Hát ha azt kell, akkor azt kell csinálni. Van ott olyan hely, még nekem úgy. olyan olyan, hogy is mondjam, neked olyan út van, és akkor nagyon gondolom kifolyós útnál, hogy egy háznak a, a villany faróval mellett, ott a ház utcában egy kicsit hiába meg az ezúton simán mellett. És ott is volt hogy te De Ha bár az úton nincs semmi. Az út elé mellett, de hogy befordulsz az útba, hát látjuk, hogy egy kicsit hiába van az út még mellett, ott hiába elkerül még közalán. Biztos tudod, a legyen a köteles vagy arra pislogni. Nem pislogsz balra, hivatom. Érted, hihetetlen. Az én, mikor vizsgáltam erről, nem is tudtam szó, szó sem. Érted? Amúgy pislogál egy nagy harónak, érted, amikor elmél az út mellett, most minek pislogáljunk, közel van, de nem, ott, meg ott. Akkor én tanultam, akkor volt egy több tanára, ahol kiváltam, hogy a kerek tanította, és megmondta, hogy ezt tanult, meg tudod, ő is mondta, hogy ez fasság de tanuld meg, mert ezt kérik majd a Ja, amint elmentél, teljesen Mert a hülyeség, van egy csomó hülyeség. miért is az egy nagy Mert az egy bekomos alapon van, hát tehát Jöttél, Gyerbe. Olyan messzire? Mit láttál? Lajos, hogy nem szar magad arra van, ugye? Nem légy fel. Napja határozta. Van sörtide. Ilyen, ez nem is már szeretném. Nem, most igen, gyakorlatilag. Hát de... <laughs> Na most ki då ritar man lite läskigt. Håller honom bara tio dagar i samhället. Azt mondtad, hogy jövőre te tény, bevatod az egész különböző mint az ugyan. Macau hogy arra hát a kormányzatban. Hát Drága, de elmondom, hogy hát a félre tehát a a, a történet. Hát hogy kell nem bőr kiderült, hogy vagy az lozóban látod a paprikát, hogy minden gondolsz, hogy csöpögős rendszerben. Hol, nem is hogy sok vizet? Nem, még az, hogy oda sem teki Nem is azt, hogy a levelére rádobod a testet, hanem alul a gyökerére, ott növénynek. Ilyen időben értünk nagyon verjed a lövésző a forrótól, és a hidegvízőt legyen a Azt jó, Jöjjön vagy ne jöjjön. Hideg van, vagy meleg van. Big fun. Ja. valahol van majd. Nem én már barátok. Valami honnan már nem. Még sem akkor szóval majd nagy korában, nem ilyen nagy korában már én ezt látnám, hogy hogy bicikli ezt a szállás körül. Hú, de tudod, hogy hogy biciklizik. Én egy gyerekek, mikor étkerék, mindig rángasz a főbe, de rángasz. Én nem akarok utáni, hogy elengedem ezt a kereket, mert kormány.

Igen, a, a hárítja, tudod. Még mindig nem, na itt vannak az előadók. Nem került ebből az semmit sem égve. garden, office here. 对。 Nem, nem tudom, ez a tudja. Az egyetlen, hogy a családban, hogy a, ez a pap, a Rubik, és az azért jön az a, az a tudja, hogy az ember egy tanulás. Amúgy, amúgy nem. Nem, én most van. Szerintem április óta azt tudom, hogy feltettétek, és még nem Én nem néztem a trónokát. Én most nézem először, de nem nézem. Én néztem a trónokát. Hát ez azt mondja, hogy ú, de milyen jó. Nem, azt meg Én már nem szeretem, mert... Hogy én néztem a trónokát. Hát a, a most akarunk menni, nem tudom, mert közel voltunk, ahol megjöttünk, ez a bajnoki, megkérdeztük, hogy bárta a másik, megkérdeztük, hogy éjtélig van. Maradt akkor még a bárban olvastam egy ilyet, hogy azt mondta, hogy nagyon könnyen átlát menni határon, és nem arra, hogy menjen a Románia felé, és Romániába, ha bemész, Románia felé, az könnyen a aztán visszatérni. Hát, ez is kellene. Hol van? mi lennének a milliárd a magyar Mert ott érdekes, van kerítés, nem tudom. Simán átmehet. Ott meg átmehet, csak semmi dolog. Simán Ezt mindenki tudja, de ha hát, Érted? Most két bátlélek ott így van Horvátoknál, és elég Horvátoknál, és úgy tudom, például Gyerünk a magyarok! Gyerünk a magyarok, ott lát! Itt a kerítés! Ha már vettek egy létet, hát akkor már használják. Eddig cipelték Szíriával, a szuralizáltak idáig, és hogy átmenjenek. Legalább hát hat most átmenjenek a horvátokkor is, ez Dunának a videlein van. No, átereznek, mint a dusik kár. Dusik kár. De az egy tanúval. Tudaival. Nem Flamingo. És te hogy dolgozol? Minden nap, hogy meg hogy a hétvégén, még hogy hogy átlódnál? Nem. Gyerek, és akkor hogy elmondjuk, hogy magadat mit csinálni, hogy szabadon? Hát úgy, minden egy hétvégén szabadok, hogyha hogy bírni, hogyha, hogyha a hétköznap is nagyon nagy meló, akkor itt bemegyek. Egy 9 és akkor ilyen délután szabad. Délután Hát most, most a raktába raktam be. Van vannak ezt, amit akarok építkezni, alkotóítás. Hát most ezt úgy a rengeteg eszközeink, elvele, az a dobozolva, egy Hát, ahogy most csináltam, de most próbálom, tényleg, sportív volt, hogy meg minden. Hát meg, meg fogtam, megnéztem, hogy magába a dobozban benne van minden, ami kell, az eszköz, a tartozékos, Hány jogot álltam, hogy akkor azt mind édes, hogy mindjárt csinálják a portúzás, mindjárt törővel. Ah, hát most, most kevesen vagyunk, mert most így három, hárman vagyunk összesen szóval, hogy, hogy, hogy van ugye a vizuál, a, a fény, meg a hang részleg, és akkor én vagyok a vizuálja, felelős, és én van két anche magica. Se quali altri personaggi assolutamente non ci pensavo. Eh, ma questo... Hanno fatto più che mettere, pulire la tematica un po' fuori, insomma. Emberek is hát, a kicsit. akkor kiláttam. a kamera főpakoltuk a tudtat, és I mean, dude, tőlünk egy kamion, a belgáktól véletlenül még egy kamion is jutott, a zsinóknak dolgoztunk, ők hoztak négy hét kamion, az mm. négy kamion volt. És most a katalógus de van, tehát ezt mondtam, az állam hát, hogy, hogy igen. Hát hogy... Még, még viszi a kamion. És akkor is úgy tudtam, hogy ezt kireptetik repülőbe, és akkor is jobban jönnek, amit elmenni tudnak. Hát tényleg. Az Európa, anazok hülyék, nem dolgoznak kócsa jelölik, meg már amikor ti oda jöttök, azt mondjuk, hogy hülyék, ezek kócsai dolgoznak, érted? Amúgy ez, ez, szóval olyan, hogy olcsóbbak vagyunk, az biztos, tehát ez, azt mondjuk, ennek teljesen megígéje, mit kell kívülnek, nem tudom, de például ez a célszínén dolgozunk, ugye már többször dolgozunk, amiket ismernek, tudják, hogy milyen tudtunk vannak, tudják, hogy meg tudjuk csinálni, és így nem idegenekkel dolgoznak, hanem oda megyünk, tudják, hogy nem tudjuk csinálni, tudják, hogy jó tudunk nekem dolgozni, és inkább minket kérnek meg. Lehet, hogy egy kicsivel drágábbak fogunk tudni, mint az ottaniak, de így nem mindig újabb, újabb, újabb emberekkel kell dolgozni, hanem mindig lenni dolgozni. Én úgy tudom, hogy azt mondtam, hogy ilyen... Havonta. Almondtam hogy van egy alapfizetésem, és hogyha a túlórán van, akkor azt hogy két öt nap az a délután öt után, vagy a reggel 9 előtt dolgozok, akkor túlórán, hát az órabérben vagyok, vagy a hétfőgyük a túlórák, vagy amikor úgy tudja minden nap, hogy egy napig tehát köszönöm, hogy írom egy számlát, az a hónapban, hogy Nem hiszem, még ez a paprika paradicsom salátát? Hagymával. Jó. Nem volt ezt Beográdban is, nem? Mondtad. Volt. Ja, itt nem. Nem, de, de Beográdban volt. Nem de nem azon, amit a jó környéken volt. Én nincs. Marcelo. csapat Gergő? Nem. A csapat Gergő? Nem, nem. Most tudnám, ha még egy. akkor nagyon magra meg mind jó, nem voltak semmit, de szalazóták, vagy nem. Megfogtuk a lovát, hogy beosztuk. Nem akarták. Annak nem volt ez ilyen... Oh. Trump? Yeah, right. kukikukakkal elég. Valamit bekevert neki. 43-os vagy, a különböző 80. Én úgy tudom, hogy kárpátelben nincs. Nem mindig ugye Amerikai vezeti, nem? Nem is ilyen színpadokat szeretek. Most? Valószínű. Hát már You not go Nem tudom, nem. Jó lapot. Nem, nem csak. Thank you. claro, claro. 三幺 dolgozni, mert őt például nem Hát nem, persze. Hogy, hogy ők a Tessék, az már tudtam, hogy a ő benne volt. Ő benne volt. Én vezetem, vezetem. Majd megisztom a sört. mindenféle gazdasági, azt, hogy hogyan működik a gazdaság, milyen felépítéssel, államháztartás. Ez a tíjjártó könyvvel Most munkaváltál a munka. Egyelőre most az egyelőre, miért nem leszek föl, szóval gyakorlat, de nem, nem most sokáig volt, ez most februári valószínűleg volt. Most mit csináltad a Azt szerencsét, hogy majd extra volt idegetni, programozni és, és az átlátásra.

Yeah. nem meresnek rajta

akkor nem volt. Akkor nem megfordult. Ilyet kezdett. másik, a másik láb. Meg tiszteláltaláltalak. Hát nem én még mit láttam az, amit nem miért játszunk ezért a lapot keresztül. Tudod, mi még a másik pont? Tehát kiderül. Júj! Újra magadnak kérdezett, nem jutottam el. Meg amit az ezt jutottak le egy hónapra. Nem fizettél 10 dollár. Nem, mert engem először fizet, hogy őt jutottak le. Engem is először. Jó, én nem tudom, én ezt emberésztem, azóta nem figyelem azt, hogy jó sokáig fizelyek vissza egy dolgot, és tényleg olyan, hogy most mostanában volt az, hogy reggel elmentem dolgozni, de bekapcsoltam a gépet reggel, azt mondom, hogy Gergőnek, hogy te elmegy, akkor nem ment el, egész nap ment. Be volt dugva az államba a gépen, ment a gépen, fizet Én majdnem 16 óra. Jó, de lehet, mert azt hiszem, hogy hátul, mi a kimegy az oldalon, játékszétel. Sűrűnbe kell érni, kéne, klikkálom, tudod. Még kimondom. Fizesek, nem, ne feltük fizesek 10 dollár. Hát én, én nagyon igyekszem, hogy ne történetem, mert egy csomóan sorozatok még, hogy máshol nem fog még, mint a felett Jacob That's all? Thank you. Nem adok digitálat. Nem adok mondtam. Én is sokszor De mit jelent? A Dóri Bédán. Igaz, hogy a még van probléma. Ott már nagyon zuban bennem. Ate, ate, ate. Meddig tartanak? Igen, nem. Fokozok közöttén. Tudom, mi alapozódok. Nem, jön. Tudom, nem tudok. Pasival nem igazolom. Ja, jó. Ja. Ja. Szia, Tati. Szia. Bándi. Kéred? Na, most mondd már, hogy tényleg. Milyen álom lesz. Szalé. Ja, de nem fogok elindulni. Tehát adtál az útba a autót. ja. Oh, you might have to speak, you know. nem. Az ablakon mentünk be. Az éjjelus régen a rollon. Nem baszottunk semmit. mondtam nekik, hogy majd majd most akartak, hogy mindjárt. Hát, mint Jó, hát Aztán nem hát Covid két év karantén. Nem volna különben, még egy két hetet van lenni. mit csinálni. Thank you. Én mondtam az egytárnak, nincs mit akarsz megmondani. Hát akkor beszéltek, nem egy kicsit Én mondtam, hogy akarom, hát hogy államkertet akarom, félállt, akarom, akarom, halálzát, akarom, meg küzdőt akarom. Nem úgy küzdőben. Ja. Küzdő, hát attól függ. Nem működ a beszállapalkózni, valami. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Di cui fa documento? Autua. Oh. Alem się za mnie damasz. A busta. Busta. Pójdźmy innej to pojawić. É I co to que Czekaj, kiedy zastąpiłem sztransę, zapomniałem o afinie, na to Musi é się jak Jó, nem, nehéz, csak mindig mondom, vannak olyan igények, akik így elalapnak a százat a másikban, hogy ez van húzva. Van. Mondják, hogy most Budapesten nagyon durva, a közlekedés. De ezt a holnap én akkor. Én hajtok egy traktor. Nem is tudom, hogy a Hát először mondom, hogy itt a helyzetet. Nem az a helyzet, hogy volna, hogy visszakülön a két kocs össze szakaszolni, meg máshogy, máshogy én szakaszolni, hogy kocsolom, meg két kocs tele. Még akkor is... Úgy mondod, mint a életedben nem hagytad tanulni. Nyugodj le, Nem akarlak megsérteni, nem akarlak vissza megsérteni, de mondok másikat, hogy nem elég csak kihajtani a földre, mert a elég fölvenni, mert akkor valaki non-stop kint valami földön, így mindig váltogatni hanem beállni a silózó alá, és azt akkor, hogy a silózó mélyteit ott szeretős mellette. Silózó fordul, fordul te is két fokkolta, az szeretős mellette. Mert vannak itt több variációk, hogy te csak kimész a földre, átvisz a másikba, behajtod de azt is késztelhető lenni, ott átmenni az úton, bejönni, meg kimenni át az úton, Ugye behelyezve máshogy működik a traktor is. A másik esetleg ott a nagy munka alatt tudjátok, hogy mit lesz nagy munka alatt. Lehetően. kurva nagy munka lesz számos lehetően. Én mondtam neki, hogy... Főcsukni hát- zúgat, alácsukni zúgat, kikítőni az meg, akasztét, akasztőt, indulgat. Oda kell a... Az erő. Az erő még azt mondja, a Szilvi is jön, azt mondja, a tandém, majd rásnézi menjünk, Ez sok ráfeladat a Nem, nem, nem. Az enyémre fér sok rára, nagyra. Arra, Most úgy hogy melyik forralta érted, a de úgy gyorsan hajtunk, mindig is a tett. Úgy lefúrott, akkor rögtön, úgy hirtelen irányba, rögtön gyújtam, megnézzük, úgy elmegyek akkor meg is elmentek most segít. Róla is. Igen, mert ennek most a hat. Ja, tudja, nem mennek. Mert a mi róla hogy most mit váltak. Ahol felültem valami értőmásokat. Tehát az, amíg a... Valami forró, amit vagy angolul, jól kell tisztítani. Tudom, már itt a mama itt, itt bejött a, a, a szüket, és kiment. ez nagyon megszépül. A milyen Én a milyen újság? Mit kérdezik ki? A milyen Én már szólni sem elég hozzá. Hát csak ha én beszélek vele, akkor én máshogy mondjam, mint ahogy mondjátok. lényeg az, hogy finomak köstetek vagyunk. Nagyon hát Én bepakoltam értetek, ma torta is nagyon ízlett, nagyon finom volt. Na most mondhatom, ez a furcból is ízlik, vagy valami, de így is, hogy jó van, vagy már van még öntedék. Nincs már. Hát, Kicsapódunk. Akkor jó van, hogy regisztráltam, mert nincs itt töltem egy szóra, mert... Hát Én vele egy banán szöntet, de tényleg az továbbá. Megszóljuk. Akkor is mindenkinek. Akkor is akkor csak ezt. Mondom, hogy azt nem mondom, hogy olyan nekem menni kapni, akkor most csinálok mindent. De meg van. Az jaj, már csak egy Nekem az a rossz, hogy minden jön. Már ezt nyitni ezt az ajtót, a kivinomációs kapcsolat. Ki kell nyitni mind hát, a kettőt. De, de, ki kell nyitni mind a Hát mi? Hogy? Az jó talpon. Nem vele, nem látod. És lopsz. Két pohár bors, melyik is hívják? Melyik is gyorsan? De jó, hogy most szeretném. Melyik párnyitás szület? Borpálinka. Még egy rendes sört megiszom akkor. Sör borpálinka. Viszonylag patat, még ezt a kicsit. Elkezdett kiadni. Talán is túl! Dani! Talán is! Tedd el a panaszillányt. Rám pedig, szedik, rám tenni pedig. Szebben pedig mások is most már. Kipenzlek meg mindenkit. Ja. Kipenzlek, kimész. Ó, rád is. Nem is kell kicsim mennem, itt van. Minden este a Nem. akkor látom, hogy itt hordják majd a ketten. Hordják, akkor minden végig. Kicsi, kicsi. Kicsi, kicsibe hordja baszol. Ja. Ez rá, rá, nagy biztos, egy kultus. Ja két szalon, vagy három tonnás két kerekes. És felújította az egy munkát, például minden színes durványon, megcsinált a kilométert, tisztelje minden lába, a csővet, gyermek, durványon, a húzót megcsinálta, a balát. Na, míg hogy a fa. Kicsi, nem tudja a fa. Ne. Kicsi, az még mindig. Már ez itt csak elfogy meg. Üléket is láttam, de éppen nagyon zűd ágakat, a nagy eszőben nagy zűd ágakra, amiket volt, nem tudom, minek az a zűdát. Tehát már teli levélre, meg mindennel. Tehát csinálják, hogy csinálják, nem? Nem tudom, a fát nem és semmit, azért annyi fát veszed ide a horda, hogy itt a fölhívó szempontot. Kb. szívesen nem hallom. Ja. Miután aztán a pocskát fékeződik, ahogy mindig. A tagicskálva kimenekítani a tagicskát. Miért fogom is felraknak, amíg az ott ad? Az nem messze van. Tehát a kicsinek az a traktor után van az a kis mm, jószágláda, vagy mit kettett. Ott abban hordja. Nagy összehozott az arvékra nagy bakot állódik. Na, mert veszünk. Mennyi kerül? mennyi árul? Hát most mindenkinek más az ára. Ez majd olcsó élet. Ja. Mindenkinek másképp nagyon okos ember. Nem tudod elképzelni. nem megjátszottak. Mindjárt is hívos. Hogy? Ráállítok az Attilát. És most a fátom a kis húzó. Mosolyogja. Mondjuk, Most. picture, támadás. Hát. Zana... Csak, csak kapd el, kapd el, hogy gyerünk vele tovább. Már most sornálnák, vagy nem volt már? Tegnap. Még gyület. Tegnap, nálunk is volt. Tényleg? Mm. Oda is elmész. Hát segítek. Nem akartam. Hát azt, hogy hét szabadságom van. Az jó. Vagy is kivölgünk szó, ennek is. munkára szabadságját. Annyira aranyos. Majd az is köszönöm, hogy elindul. Hogy ez állja.

Hát én miért bősülni találom, annak haszna van. Mert hogy a tiádból a Brigitál. Jó, ha már megvetted, muszáj hordani. Ez a nyerse, ez még nagy izé hosszú gyerekek, ugye? Igen. Mert lassú nekai mennek rajta. Az egész nyáron még tovább. Nem, ez, ez nem, ez a milyen fokozatok, ma 30 éves Mesteri. BFT csinálta ezt a most fogja. Februárban felra. Ja, pályázunk. Gyermek erre, arra van. Hát egy miatt oda volt. Ott nem csak az anyjával jön, mert nem is fixálni. Azt mondjuk, hogy a mélynek osztályban Hát azért mondom, hogy akkor... Ezek valószínűleg a fordíjátok. Hát ez az. Még gondoljuk, hogy nem lesz semmi bajuk, nem? Hát de a visszaengedi ezt. Mit csináljon vele? Pályázatokat megnyerik. Igen, nincs nem látod, elmény, hogy ja. Pályázatokat, pénz, meg van a pénz, akkor is. Nem, hát nem parancsol meg tenni, hogy nincs ott tenni, hogy iskolát. De pénzt, legyen egy pályázat. Veszel a pénzt, és akkor van. Hát, van, de tudod, hogy egy eh, öregebb ember mennyi fizetésre van fizetni. Nem tudom. Vannak fiatal fiúk, akik kezdőjelek. Hányulat mondom? Az Van nyugás? A három. Nem, nem, az átlomom így maradt. Közelítség három. Szerintem nem lesz három. Három egész három. 14 óra 40. Igen. Hát. Azt hiszem, hogy jól számított, hogy hogy felé látjuk, hogy tartották 5-4 Hamarabb átengedik őket, hogy menjetek. Hát, na, Nem tudhatunk bele, ugye? Böcsi. most a bajtok. Szóval most ônibus olhando tá. aqui, meu ônibus aqui subiando. Já chutando. É. Fana. É é é. né? Danado, sério. Ah, meio. Meio. Me traz daqui, vai se investigar. Ela faz Ah, tá. mondani, mi volt be, mert az úri először is szállt együtt. Csak mondom. Rálegényített órát. Óra az nem azt akkor. Ugyanilyen a foglalkozás. voltam olyan. Ó, leüzette lábát, az órát, az órát, az órát, az Mostanában volt? Hogy a szájon hűl a gyerek. Itt a vér volt a gyerek, nem volt már a lábát. Mostanában volt? Hát nem rég. Nem rég. Jó, hogy meg nem tudod állni fogad. Ahol is kaptam, mit az. Ja, hát akkor. Kemény. Így, ez, ez. Zanyi, megmondom, hogy a tesóra kivett fogát. Ilyen,

mindig bizniszre van a kocsával. De én most járja oda. Hát igen. Most hogy azt mondom, hogy én látom. Már kettőt portát. Kettőt. De mennyi mindent csináltam meg neked. Ja. Haja. Akkor most szóval az elköltözésünk be. Másodszorban már akkor ide találkoztál, hogy kiveszíted a... Igen. Harmadsorban most a szükának, és én még néztem az órát, amikor mondtam, hogy jössz haza, 6 óra kívül, rögtön oda is kivesztem, hogy rögtön is a Igen. Ja. Már jó. Már jó nem tudom, hogy nem sikerült, már jó hiszem, hogy nem most ez a koncert nagyon szó. Azon, amit én azt mondtam, hogy paradicsom, sűrített paradicsom, partit én állítom. Azt hiszem nekem, arról szó, hogy nagyon. Mennyi? Mindegyik is paradicsom, amely nekem eltalálni lehet. Nem, is paradicsom. Apa bántani akarom vissza. Úgyhogy két napra fogulak. Szapály. Nem itt a még. Ó, tartsuk. Rövid vissza. Akkor megállok a sétán. Jaj, te még megfordulsz, én a szőrtén. Addig az létek egy Nagyobbat kell tenni bele jócskán, nagyon jó világít. Tehát a Tina a Vikinek az a Dórinak az a Dóra,

Arra. Ja, nem lehet a se az sem, se a diókrátus, se az ötlet, senki nem lehet. Na, Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttek. Jó. Sziasztok! Sziasztok! Ja. Ja, az valami számomra, nem Lord God.

rajta mi beleív vannak, nem tudom. Ez rajta azt mi aztán beleív vannak. Vagy Tomás mellett verve egy... Én látom, hogy ezt vannak szerkét. Na, jár, olyat tartod. Hogy ő egy beton vasra szerve. Össze-vissza hazudoznak. Nem, nem. Ja, kár hozzá.

Mm-hmm.